для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем ваш увазе старонкі рамана Людмілы рублеўскай авантуры студыёзуса вырвіча. Музыка кампазітара Александра Литвіноўскага. Выканаўца артыстка Маргарыта Захашаноныя слухачы прагучалі калі б ягоная мосць князь радзівіл зрабіў ласку сюды завітаць яго б вядома сустрэлі па-каралеўску але тут не ўладанні пана да таго ж пошасць не разбірае тытулаў смерці баяцца больш чым князёў баюся што вас пана галінскі біскуп нават не прыме да ён пальцам варухне вас адправіць у сутарэнні як блюзнераў так што бутрыме Хоць ведаю, што ты веры праваслаўнай заўтра ўсе рушым на імшу ў касцёл. Я вунь лютаранін, хаджу як міленькі і пра сваё веравызнанне маўчу як труна. Перасседзіце ціхенька на апошніх лаўках, а мне апраўдацца прасцей будзе, прытуліў добрых хрысціянаў. Лёднік зусім спахмурнеў, паглядаючы на малога сынка Вайды, які заўзят апускаў драўлянага коніка скакаць на парэнчах фатэля. Ясна, успомніў малога алесіка. Няўжо няма ніякага спосабу выбрацца з горада? У нас ёсць грошы панвайда. Звонкім галаском умяшалася багінская ўжо ў набытых у мясцовых э, крамнікаў на вюткіх камзольчыку і парычку, вымытая і выспаная. Нават у час аблогі можна знайсці згаворлівых вартавых. Э, падземныя хады, э, патаемныя дзверы. Магчыма, пярстёнак са смарагдам трохі наблізіць наш ад'езд. І пакруціла ў пальцах каштоўнасць, за якую можна было набыць некалькі коней з карэтай у дадатак. Святло зайграла на гранях русалчанага каменю, нават пані Вайда зацікаўлена заўзіралася. Запэўніваю вашу моць, ніхто ў горадзе не пойдзе супраць воля айца Габрыэлюса, бо ўпэўнены, ён валодае нетутэйшай моцай. Што ён і дэманстраваў не раз, а страх перад пошасці ўвогуле вынішчыць сэрцаў, Міласэрнасць цвёрда прамовіў пан Йоханнес і звярнуўся на нямецкай мове да жонкі: "Сэрцайка маё Гретхен, укладзі дзяцей спаць". Пані докторова няспешна паднялася, скоса зірнула апошні раз на смарахт у пальцах пана Палоне і сышла разам з дзеткамі і нянькай. Эх, адзінае, што можа вам дапамагчы. Ведаеце, у маленькіх мястэчках, у глухіх вёсках – Ёсць шмат такога, што месцічы ўважаюць за свяшчэнны звычай захоўваюць вякамі ў той час, як чалавеку прышламу гэта падаецца дзікунствам. Голас доктара Вайды гучэў неяк неўпэўнена. Пра які звычай ты хочаш нам распавесці, Йоханнес? Кажы, не бойся. Мне... мяне цяжка чымсьці здзівіць, захвоціў лёднік. Калі гэта дапаможа нам адсюль выбрацца, я гатовы на самы дзікі абрад. Што нам трэба? Ажаніцца з саляным слупом? Правесці ноч на магіле праклятага князя? Збіць стралою чэрэп звежы? Эх... Абняцца са святым тамашом! Крыва усміхаючыся, прамовіў Йоханес. Музыка Табе гэта не спадабаецца бутрыме. Таго, што распавёў тамашоўскі доктар, нічога добрага сапраўды не вымалёўвалася. Абдымкі святога тамаша дапамагалі ў набыцці стыгматаў. Звычайна раны такія ўтвараліся ў дужа веруючых у перайманні ранаў Господа – У Тамашове іх атрымлівалі з дапамогай асаблівага прыстасавання. Звычай пайшоў ад заснавання кляштара святого Тамаша і адпаведнага манаскага ордэна. Прыёр у ім быў фанатычны. Кожны мніх, які уступаў у ордэн, мусіў прайсці жорсткі іспыт. Пасля гэта стала пакараннем, потым – адметным духовным подвигам, здзейсніўшы які, можна папрасіць пробашча храм аб літасці, і той павінен задаволіць просьбіта. Нельга прасіць грошай, нічога, што узбагаціць або нанясе камусьці шкоду. Але такім чынам некалькі разоў, што Вярталі сабе волю асуджаныя да вязніцы альбо тыя, каму пагражала даўгавая яма. Часам даказвалі сваю невінаватасць западозранай у вядзьмарстве і блюзнерстве. Прычым скарыстацца з традыцыі маглі людзі рознай веры. Ой, на маёй памяці... На абдымкі святога тамаша наважваліся тройчы, распавядаў пан Вайда. Адзін адразу не вытрымаў яго з ганьбы, пагналі з храма яшчэ бізуноў далі, двое дастаяліся. Але відовішча непамыснае. Думаю, выпадкаў было б куды болей, колькі людзей даведзена да адчаю. Але да рэліквары святога Тамаша дапускаюць не заўсёды і не ўсіх. Трэба, каб просьбіт здольны быў прачытаць пакаянны канон. Прычым 20 разоў запар – Галоўная небяспека выпрабавання можна пакуль усё дачытаеш сцячы крывёй. У гэтую нядзелю рэліквары адчыняць, значыць, заўтра адзін з вас зможа да яго узысці. Ну і папрасіць пасля, каб вас выпусцілі з горада. Будзе лічыцца, што на вас дабрадатнасць святая абарона, што вы ачысціліся ад усіх грахоў і хвароба да вас не прыстае. І мне добра, што ў маім доме не блюзнеры жылі. Ды мне выпрабаванне цялеснай моцы прайсці, ха -ха, як саламіну пераламіць. Адразу заявіў пан Гервасі: « Я ваяр, не злічыць, колькі разоў паранены. Вырвічы з-пад няводдзя нічога не баяцца, ганарыста заявіў пранціш. Ды мяне на кавалачкі рэзаць будуць, не паморшчуся. Вы, ваша мость, пан Вырвіч, за малады для выпрабаванняў, якія павінны браць на сябе сталыя мужчыны, у якіх даўно выраслі фусы. Пан Гірвасій паважна падкруціў руды вуз. Франціша чуў, што кроў кінулася ў твар. Так, вусікі ў вырвіча яшчэ не звісаюць над губой, але ён нікому не дазволіць з гэтага пасміхацца. Рука сама сабой пацягнулася намацаць шаблю. Пан Гірвасій таксама ажывіўся ў прачуванні бойкі. Попрашу панства не ламіцца ў дзверы, калі дом яшчэ не збудаваны. Холадна прамовіў лёднік і узняўся, строгі, выпрастаны, спакойны, як смяротна небяспечная зброя. Пайшлі, Йоханес, пакажаш мне, што за абдымкі святого Тамаша трэба прыкінуць, як выйсці з гэтай дураты з найменшымі стратамі. Ой, ціха, ціха, ціха, збляднеў пан Вайда, не трэба гаварыць такія словы пра святыя рэчы. Толькі не кажы бутрым, што зноў возьмешся сам, абурыўся пранціш. Лёднік толькі прыўзняў бровы. Па-першае, Я самы старэйшы. Па-другое, самы грэшны. Па-трэцяе, самы бязродны. І згадзіцеся, пана Галінскі, З крывою смешкай звярнуўся прафесар да пана Гірвасія, які рыхтаваўся нешта сказаць насуперак. «Мяне найменш шкада, ці не так?» Вырвіч пачаў паводле ўсіх правілаў логікі абвяргаць свайго настаўніка, а панна Багінска сціпла маўчала, справядліва лічачы, што не мусіць увязвацца ў гэткія брутальныя і някжэчныя мужчынскія справы. Надзеля пачалася з дажджу і стральбы з гарматаў. Пайшлі чуткі, што ў горадзе ўжо нехта захварэў. І людзі перашэптваліся, парушаючы святую цішыню храма. Рукі пакалечыш, і як далей будзеш працаваць, у соты раз прагаварыў пранціш. Лёднік пакалечыш паглядзеў на свае далоні. Рук шкада, спакойна пагадзіўся ён. Але пастараюся ўсё правільна разлічыць, каб асабліва не пашкодзіць. Не першы раз. Памятаеш, слуцкія сутарэнні там, куды горш было. Эх, заживе. Заживе. Мась узяў? Узяў, напружана адказаў пранціш, якому было дужа непамысна. Не дзіва, панства Тамашова выглядала зусім не так, як у дракошчыне вільні ці ў Менску. Усе ў шэрым, чорным ці брунатным, ні парыкоў, ні фіжмаў. Няма высакароднага шляхецкага звычаю галяць шаблю падчас чытання свяшэннага пісання. У кабета ў сукенкі, зашпіляюцца пад горла, строгія каптуры, ні аднае пасмачкі валасоў не згледзіш вунь, і пані Вайда апранулася менавіта так, стаіць рахмана, апусціўшы вочы, як бы і не пранала ніколі модную сукенку з дэкальте. «Не дай Бог!» Нехта даведаецца, што тут прысутнічае дзеўка ў мужчынскім касцюме. Парфумы мясцовыя жыхары таксама не карысталіся, відаць, уважаючы гэта за грэх, асабліва ў час строгага посту падчас пошасці. Нямытае цела смярдзелі так, што млосна рабілася – Пранціж звык яшчэ ў падняводдзі прынамсі раз на месяц наведваць лазню. Пры калегіюме таксама была лазня. Ну, а лёднік увогуле лічыў, што па прыкладзе старажытных грэкаў ды лацінян мудры чалавек мусіць мыцца штодзень. Хаця гэта, на думку святошаў, было страшэнным блюзнерствам. Так можна змыць сябе ўсю святую ваду, што патрапіла на скуру падчас хрышэння. Дастаткова кашулю мяняць ды ўжываць парфуму. Нічога, што адну з дачок французскага караля заелі вошы. Другі кароль памёр ад свербу, а трэці страціў прытомнасць, калі пад ягонымі вокнамі праехалася карэта і ўзварушыла міязмы ад назапашаных адкідаў. У Тамашове лазні, напэўна, таксама цяпер лічыліся грахом, гэтак жа, як і здаровыя белыя зубы. Затое вочы парафіянаў фанатычна гарэлі. Гэта былі пагляды людзей, якія бачылі цуд выратавання і жах смерці. Асабліва гэтая неахайнасць адчувалася на фоне цудоўнага храма, чые велічныя скляпенні сыходзіліся так высока, што здаваліся цёмным небам. У востраверхіх вокнах ззялі вітражы тонкай працы, а над алтаром у круглым вялізным в акне ружы ляцеў у атачэнні промня узор анёлаў белы голуб. Дух святы. Пацямнелая часу, драўляныя скульптуры з выцягнутымі як у блёкаце прапорцыямі на алтары на сценах здаваліся пагрознымі дагасветнымі ценямі. раптам усе як бы хтось узмахнуў над галовамі лязом велізарнай касы упалі на калені. Сабор быў такі вялікі, што пранціш не мог толкам разгледзець таямнічага прыёра, гэта менавіта яго віталі. Затое голас быў чыцён выдатна, дзякуючы адмысловай акустыцы. Голас, зачароўваў, уладарыў, яму хацелася падпарадкавацца. На пачатку імшы працэсія служкаў падышла да каменнага ўзвышэння з распяццем, абкружанага важкім, пазалочаным ланцугом. Ланцуг урачыста апусцілі, потым знялі цяжкі, вышываны золатам покрыў з мармуровага стаўбурка пад распяццем. У стаўбурок быў умараваны срэбны кружок – рэліквары з парэшткамі святога апостала Тамаша. Давай, бутрым, напружана прашаптаў пан Вайда. Лёднік імкліва рассунуў вернікаў, узняўся па прыступках на ўзвышэнне, апусціўся на калені, паклаў далоні па абодва бакі, стаў бурка з рэлікварыем, узробленыя ў падлозе паглыбленні па форме рук і з сілай абапёрся. Каменныя пліткі падаліся ўніз, і далоні імгненна працялі вострыя штыры, падобныя да наканечнікаў дзідаў. Пан Вайда тлумачыў, што калі паслабіць націск, дзіды адразу ж схаваюцца, таму і можна сачыць, наколькі шчыра раскайваецца той, хто моліцца. Патерностер загучаў нізкі голас лёдніка, якому належала чытаць 20 пакаянных канонаў. Людзі ўзбуджана зашапталіся, абступілі ўзвышэнне. Нехта пабег наперад, відаць, паведаміць пробашчу, што сёння адзін з братоў наважыўся на духоўны подзвіг. Ранціш стаяў побач і тужліва назіраў, як каменныя паглыбленні напаўняюцца крывёй. Доктор цвёрда абапіраўся на прабітыя рукі, вастрыгі не хаваліся ў камені, голас ягоны гучэў роўна як бы на лекцыі. Цікаўнікі спрабавалі зазірнуць чужынцу ў твар, завешаны чорнымі пасмамі валасоў, відаць, каб пабачыць адбітак пакуты. Шэптам прыдумлялі на хаду, якія страшныя грахі выкупляе прыхадзень, хто ён такі? Нехто ўмудрыўся памачыць свой палец у кроў, што нацякла з прабітай рукі ахвярніка. Відаць, паводле мясцовай традыцыі яна лічылася лекавай. Гэтак жа я кроў шалёных лекавай лагілянтаў, што цэлымі карагодамі хадзілі ды сцябалі сябе на плошчах у імя Господа. Вось нейкая кабета ўжо і хустачку тае крыві намачыла. Пан Ервасія Галінскі, відочна, не бачыў нічога асаблівага ў тым, што адбываецца. Не на палюш хлопа пасадзілі, не за рабро на круг павесілі. Панна Багінская таксама не пераймалася, сядзела на лаўцы ды шаптала сабе пацеры пад нос самым набожным выглядам, хіба што час ад часу трохі грэбліва касавурылася на укленчыўшага лёдніка. Ці мала па ейным загадзе пускалі бізунамі крывінь адбайным служкам. І пранціш выразна разумеў, што і ягонае жыццё, і лёдніка для тых, хто з маленства еў на золаце і выціраў ногі аб спіны бліжніх, значыць не болей, чым звычайныя прадметы побыту. Пакуль патрэбныя добра паломяцца новыя набудзем. Доктар можа колькі заўгодна, ратаваць, захінаць, падтрымліваць, расплочвацца ўласнай крывёй у гэтым ягонай заслугі будзе не больш, чым у лыжкі, якая дапамагае чакалядаваму крэму патрапіць у панскі раток. Цяпер вырвічу больш не здаваўся бязглуздым стары закон, які дазваляў пану грэць ногі ў разрэзаным чэраве слугі, калі азябнуць падчас палявання. Усе мы, як святы Тамаш, сумняемся, не упускаем веру ў сваё сэрца, пакуль не пакратаем раны Христовы, Таму трэба змагацца з уласным нявер'ем уласнымі ранамі. Загаварыў святар, напэўна, у звязку з тым, што адбывалася каля рэліквария святога Тамаша. Хор быў вышэй ухвалаў, здавалася гэта анёлы, выпяваюць светлыя словы, у славу Господню. Але служба зацягвалася. Ясна, людзі не разыдуцца, пакуль не скончыцца відовішча. Струменчык крыві па-вар'яцку павольна пацёк па ўзвышэнні. Першая кропля сцякла цераз край пад ногі прыхаджанам. Голас лёдніка гучэ ўсё больш глуха. Ён некалі разоў матнуў галавой, відаць, каб стрэсці кроплі поту. «Слухай, пан Вырвіч, а ён не памрэ?» Устрывожыўся нарэшце пан Гервасі. «Ну як жа, занепакоіўся, дайшло, што без доктара...» сам нічога не здабудзе за морам. Франціш нервова паціснуў плячыма. Раптам высакародная панна Багінская, гоженькі такі наіўны хлапчыска, падскочыла да ўзвышэння, выхапіла насоўку і хуценька абцерла віленскаму прафесару твар. Некая кабета тут же вытлумачыла дзеянні хлапчыскі практычна. Под хрысціяніна, што адбывае пакуту святога Тамаша, <laughs> лекавы яшчэ болей, чым кроў. І ад чумы дакладна засцеражэ, і палезла была са сваёй хусткай да прафесара але спалохалася ягонага пагрознага погляду, зажагналася і задаволілася тым, што вымачыла анучу ў крыві, якой было даволі. волі. слухачы прагучалі старонкі рамана Людмілы рублеўскай авантуры студыёзуса вырвіча. Музыка кампазітара Александра літвіноўскага, выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя.